At ýanynda bellidir. Eşek özün egsik saýmaz bedewden. Gyýmat etseň at ýanynda bellidir. Bedew diýgeç hemme bedew deň bolmaz, çyn bedewler meýdanynda bellidir. Oglanlykda bilmez idiň, beg idiň, Ýamana hiç ýokmaz sözüň öwüdiň, Arif bolsaň aslyn sorma ýigidiň, Edebinde, ekramynda bellidir. Bu jahandan doýmaz gözüň, syr bolmaz, Her tilkiden ýolbars bolmaz, şir bolmaz, Ýigit diýgeç hemme ýigit bir bolmaz, goç ýigitler myhmanynda bellidir. Döwlet gonsa goç ýigidiň başynda, Hemaýatly ili gerek daşynda, Ýigit özün mälim eder işinde, Gylyjynda, zabanynda bellidir. Magtymguly garyplaryň gözýaşy, Daglary ýandyryp erider daşy, Pakyry zulm eden zalymyň işi Ruza Mahşer diwanynda bellidir.